bakotxak be sekretia bat du. Ba ikusi gila. Hortan zerkia egin behar dugu biztan da, eh? Bara, barkatuko non zuen, zinema zitzegiten hasten ez asmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ez da, Menan helburua ez daiz bost klon, klon edo bost dantzeriz zinez perfektuak behar. Bada hori, bakizu zubia egiteko behitzearen eta gauzak erakusteko, espikatzeko. KULTUR ALEA gure gaurko kultura talean, bazka gabel bolero izeneko proiektua zinteresatuko garakatia eta magiel labek piano joleek Europan barrena aurkezten ari baitira, mojiz gabelen pieza ezagunaren boldaketa, orekate isa, lorrieta eta txegi bizkajirekin batera izan ere. Bazke gaber Bolero goiburuarekin eta Euskal Sustraiak nabarmentze aldera ikuskizun bat prestatzen ari dira. Labek Aizpak, Horeka Teixako, Arkaitz Martinez de San Vicente eta Mikel Ugarte txalapartariekin, baita Einaut Elorrieta eta Txegi Bizkajirekin hain zuzen. Elkarlan berezi honetan, hamasei mendetik, honako Euskal Kompositoren hainbat lanen berrirakurketak jasoko dituzte, sarasat ate dela, jabel, aita donostia, edo eta bestelako lanak ez da. Ba, diska ere grabatzen ari direlarik, ba, proiektu honen inguruko argibideak bilduko ditugu berehala. Uda aldean Txegi Bizkajirekin mintzatzeko aukera izan baikenuen. eta berauk honakoak kontatu dugu. Proiektu berria, ez da hain berria eh, boleroaren aldetik, hori 2009tik ari baigira boleroa ematen eh, e, musikari ezberdinekin, e, musikari batzu gelditu dira kalakan taldean adibidez, ba, lehenago hasi ginen paskalindorekin, ba, ibilbide bat eh, badugu doinu horrekin, Baina hori baino gehiago, bai beste doinu batzu gehitu ditugu, preparatzen ari bai gira datorren urterako diska, diska bat, e, azkenean e, amasaigaren mendetik ona eskual kompositorean obrak aurkeztuko dituenak. Euskal kompositorenak eh, amasei mendetik onako Euskal kompositori horiek, ez, hartuko dituzue. Hori da, eta hori hor bada, biztan dena, boleroarekin, mainan bada ere ez dakit sarasate, edo aita donostia, eh, aita madina, eh, eta kantu tradizionalak ere bai, hori marziaken adibidez, jazin marziaken, eman izan dugu aika mutil adibidez, kantu tradizionala, Eh, arreglo berezi batekin eh, bi pianoen zat, noski, eh, hori, hori baita proiektua. hori inautek, inaute lordietak du kantatu. Nik berriz kantatu dut nire kanta bat. eta sarasateren ere beste, beste doinu bat. Eta ara, ordeon, emeki emeki guai sartu gira hortan, musikari berri horiekin, horrekak egin endutxalapakta, bon, ba, biziki ezagunak dira, baina Eh, musika kla, klasikoko mundu hortan eh, agian zain beste, ordion eh, untsa haientzako ere nikuste eta eta proiektu honetan ba ba ikatzen dute anitz guk ni jotzen dut txalaparta baina beste mail batean dira horiek e, ulertu denaz beraz, e, bidea daramazue bolero kantuaren inguruan eh, ba, elkar lanean, eh, talde honekin beti, e, karakan talde asan duzu azkenea dalde batera utzi zela, baina besteak beti gontzarete hor? Ez ez, hor, kide, kide berriak dira e, asigira dauntan Austriaan, lehen aldiz emanez elgarren artian, Bon, berritasunak dira, adibidez, eurekak ekartzen duela bere mm, eh, ahrizko txalaparta, adibidez e, inautek jotzen dut juntuna, e, nik danbor bat, bon, ara, bos gira e, jotzeko, eta orain arte, gana dut 2000 eta arte, ari ginen boreroa bakarrik jotzen, baina e, hor e, kalakanekin egin ditu guztak izan bat urte, iru urte edo la. Eta lehenago hasi ginen 2008 Pascal Indorekin eta Fred Chambon uh, eh, perkusinustarekin. gisa horretako gauza bat egiten, mainan bakarrik boleroa ginuen, ama bos minutuko pieza bat ginuen, eta eh, ez ginuen beste gauza ondirik eskaintzeko labeka izpekin. Eta hor, adliz, guai, ari gira osatzen, repertorio oso bat, bizaiteko e, konzertu oso bat. Mhm. Eta marziaken eman dugu, zin jasta bat, edo ez dakindula egan, eh, proiektu horrena, eta nik uste dut polita dela oai, eh, plantatzen dugun hori, apostu hori azkenean dela erraitea ba, musika klasiko mundu hortan ba, eskuara garela eh, ordu bat eta lagu denez edo eta erdiz eh, eskuaraz bon, ba, ez, ez gira beti kantu zariko, baina e, eskual musika, musika klasikoa e, bon, bada musika ezaguna e, edo errangunuke e, jakintzun musika hori, bakizu, orden partiturekin eta, eta bertzalde badira ba, kantu tradizionalak eta pixkat moldatu ditugunak. Mhm. Kantuan, eh, zu eta inautel horreta? Bai, hori da, bai, bai, gubiak, eta datorren urtean beste, beste, beste gombita batzuk izango dira, adibidez Carlos Mena badago, eh, da kontraten hori bat, oso famatua, E, berak ere partu hartu du e, grabaketan. Asi gira guai grabaketan, eh? E, joan gira erromara grabatzera, hemen eskualegian elkar estudioetan ere ibili gira, joan gira ere askoitira, han bada konbento bat eta han, ere gauza batzuk grabatu ditugu. Egan nahi dut, ara, ari gira, heldu den urtean ateako da, eh? mainan ari gira osatzen hori eta azkenean uste dut errepertorio bat egiten duzunean behar dela eh, publikoaren aintzinean eman, Eskat ikusteko ere publikoak nola hartzen duen, gu ere ea gai giren zuzenean untsa emaiteko hori. Uste dut paraleloa dela, dela eta eta eh, lan hori eta beharrezkoa dela hola egitea. Mhm. Eta zuek taldekiden artean, zenako abentura bizi duzue? Ah, abentura oso polita. Bai. Ah, hori barnetik biziki polita. Bai, bai bon, hori karekin eh, dara mazkigu eh, urte batzu diadanik eh, lan egiten elgerrikin erritmo ikusgarrien adibidez, baina beste gauza frangotan eta bai, bai, eta eniaut zen, nik enuen ez zautzen, eniaut, biztanen ezaguna da eskolegian, baina erren dut urbiletik, enuen ez zautzen eta ba, ba, biziki boita da, boa, e, irri, irri <laughs> asko egiten ditugu, eta uste dut, azkenean, e, e, bai horrekak, bai, bai, bai eta mm, bai ni, e, uste dut, e, aman komunean daukagula, e, naikeria bat, ola, e, eskualeriko gauzak erakusteko, eta transmititzeko gure kultura, eta... Mm, uste dut, eh, ba, jadanik ibiliak dira asko, adibidez horrekakoak eh, munduan zehar, ba, gu ere kalakanekin ibili, ibiliak izan gira anitz, eta, eta hori Bada nahikeri hori, bakizu zubia egiteko bertzearen gan, eta gauzak eh, erakusteko, espikatzeko, bada pedagogia zerbait hortan. Eta, mm, eta ez dute hori denek e, beren baitan hori ez, e, nahikeri hori eta eta, eta, eta, igual gaitasun bat da ere ez dakit. Bon, fen, nahi dut, Uh, eh, azteko gu lauen artean badugu eh, helburu berdin bat iduitzen zait eta uh, eta gozatzen dugu musika, hori bai, hori polita da. Uh esan dugu amasigarren mendetik onako konposatzaien lanak hartu dituzuela ere berri irakurketa bat egiten duzu azkenean zer ekartzen duzu, instrumentuen aldetik aldaketa batik bat? Ba hor, uh, bai, adibidez, um, zera, e, eh, eretako, mm, ah, bai, etsaiteldu izena, ere esbilekin lan egin dut, joaniz, pasatu ditut ordu batzu han, haiekin, e, artxibo bon, lagundu gaituzte anitz, anitz, anitz, eh, inabaitute lan eh, izigarri bat azken eh, amarkadetan. Badituzte horiek partiturak bildurik, badituzte grabaketak, uh, ara, ordeon, joaten altzira, nahi duzularik, eh, ara, eh, gauza horiek, eta ordeon, haiekin, emeki, emeki, uh, nik atea, atea ditut, ez dakitzen bat, uh, igual, behoi bat, edo behoi bat, kantu, partitura, eta hola, uh, garai ezberdinetakoak, eta, ara, eta gero, ibiligira, gira aizpekin, ba, ikusten, bon, ara, hautatzen azkenean. egan, bom, hori, eh, emende hortan hori interesgarria izaten alda, edo bertze bat, eta eta etzelarik, e, fen partitura soil bat zelarik, adibidez ba, baziren partitura soil batzu, hola, bakizu, nota batzu bakarrik, benen eh, etzen baitez bada bipianoen zategina edo, Bo, ba, ara, eh, delibero batzuk hartu ditugu, batzutan gehituz bigarren piano bat, batzutan egan ez ez hemen solo bat izanen da, edo hor, xarraxateren eh, eh, kasu hortan adibidez, bazen melodia bat biziki polita, Na, bi partetan zen obra, egan dugu lehen parte hori biziki edera da, igual emanen dizkiogu e, zera letra batzu. Bon, ados, uh, eh, letra <laughs> batzu ez da hain bakizu, uh, eh, ordeon, ea bertsulari batekin lan egitea, edo berze batekin, moara. Ta azkenean, eh, idatzi dugu zerbait, uh, ara, hori berria da, melodia ez da berria, baina uh, gehitzia eskuarazko hitz batzuk hori berria da. Bon, badire olako mm, entsegu batzu, azke, azkenean, uste dut nahiko libre edo aske izanen girela, izan girela alde hortaik, egin dut, Ara, eskualdunak gira, eh, bada repertorio hori, baina repertorio transmititzen da, eta hori hon, e, eh, memento batez erraiten duzu, ez gira hor museo batean, hor nahi dugu hori bizi biziarazi, transmititu diender, eta, eta melodi e, eder horiek, Eh, partekatu jendeekin, ordean, bon, behar dira moldaketa batzuk egin, biskat uh, eh, hel, helarazteko nik uste eh, ba, programa, bai. Mhm. Ba, ikusiko dugu emaitza, ondoko urtean, bai, ikusiko ba, bai, bai. noizko zaigun eskutartera, eta guztionekin geratzen gara, tiegi bizkaji eskat mila. zuri, zanuntza. Batigi bizkajiren adirazpenekin gelditzen gara, eta erran bezala, hurrengo urtera begira jarriko gara, diska eskutartean izanik, ba, proiektu honen inguruan zabalmintzatzeko aukera ere aprobetsatuko dugularik. kultur alea. Azkenean nondik etorri zen hau? Nik uste ni kontzertu batera joaten nintzen eta ez nuen aurkitzen agian euskarazko ni mugitzen ninduen talderik eta eta etzegoen eta ez nuen ezagutzen eta azkenean pues erabaki genuen, bueno, ba guk egingo bat eta listo ba, Bilboko zazkel eh, taldeko etxaun arregiren adirazpenak jarri dizkizuegu, zazkel eh, taldeak berriki, bagabiga disketxearekin, ez entzun izeneko diska plazaratu baitu. Erranen dugu, gustuko dituzten laro, gegarren amarkadako taldeak dituztela inspirazio iturri, beraien eh, proiektu berri hontan, eta ala, ba, diska berrirako zortzi kantu, sartu dituzte horietatik zazpipiza berri direlarik, eta ertzain Bikainak eh, taldearen kantu baten bertsioa ere murgildu dutelarik. Ba, etxaguna arregiren adirazpen jarri dizkizuegu, esateko, eh, iragan asteko kantuz emankizuneko protagonista izan zela zazkel taldea, eta elkarrezketa entzunezkero, baduzue aukera gure webunean euskadirratiak.eus webunean hain zuzen. Adi Dardarez nagoate aurrean kontzen berdo el luci they dancing ola tigre clanzenan azken ordu hau e alucina sio ate kundua bai zigorik latzen da. Oain beriz zer gehiago esango dut ondonago kate honen azpia Askotan astun egia dela pentsatzen du, pensar arte bitxigara gaurkoan entzule, nera aldetik besterik ez, bi arte izan ongi, bai hotxak desekretia badu. Bekusegia. Hortan zerkia egin behar dugu biztan da, eh? Bara, barkatuko nauzue, zinema zitzegiten hasten maraiz. asmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ez Menan elburua ez da eta bost klon, klon edo bost antzeri zinez perfektuak behar. Badan aikeri hori, bakizu zubia egiteko behitzearen eta gauzak erakusteko, espikatzeko. KULTUR ALEA